По хвилині опинилися всі наверху комірчині, де панувала сутінь. Комірчина ця була видко складовою частиною стіни самої палати або огорожі саду. Каміння, з якого збудована була стіна, не приставало щільно, тому через шпарки падало туди світло дня. Анастас надавив щось у стіні, гейби свічник у церкві, і ось стіна розступилася, заскрипіли заржавілі завіси, а Анастас покрутив головою. Таки справді не було тут нікого ще з того часу. Тоді Теофано наказала намастити двері, сказав. Повними грудьми вдихали Володимир і його товариші чисте повітря після дохоти підземелля. Вони були у густо оброслі виноградом Альтана, посередині якої стояв стіл із полірованого граніту. Довкола були зручні широкі камінні лежанки, і стіл і лежанки покривав грубий шар торішнього листя, пороху, просохлого болота навійного піску. А тепер ти, Романе, залишися тут, сказав Орек. Якщо хто надійний побачить тебе, то ти не гайся, чуєш і вбий його. Убий його без огляду на те, чи це жінка, чи муж, старий, чи молодий цар, чи помивач. Убийте як то? почервонів Роман. Уб'єш, кажу, зашипів грек. Кров ця впаде на мене і на князя, коли ти не хочеш брати її на свою совість. Це ж не Дніпро, не Київ, це Візантії Золотий Ріг, а ми граємо високу гру, гру за життя. Анастасив втрутився князь. Я не хочу, щоб за мною в лахерні падали трупи. У тебе є ріг, Романе. Задую нього, коли тебе відкриють. Не забувай, Анастасе, що ми обидва не греки, ані не варяги. Як то ми й боронитися не будемо, хвилювався грек. Князь засміявся. А друге діло оборони. Заждемо аж царівна вийде у сад чудова, пора для проходу. Царівна? Та мандрівка була така дивна, що ніяка вістка не здивувала б тепер князя. Імператорський сад на Влахерні займав собою півколо, що виступало вперед у місті, де стіна Теодосія підходила до Золотого Рога. Третя лінія укріплень служила вже за огорожу для самого саду, а вершки виж виглядали, наче високі альтани з кам'яними балясами. Вершок горбка вирівнювали цісарські будинки в одностайну площу, посередині якої містився доволі великий збірник води. Серед нього на штучній скелі виднівся якийсь поганський божок, що виливав воду з амфори. Водяні лілії, клещинець і коситні росли довкола, а далі від збірника води насадили садівники колом пальми, рожі, жасмин, під якими стояли лавочки для відпочинку. Наче промені від цього осередку розбігалося 12 довгих трикутних рядок, засаджених різнобарвними цвітами. Довкола збірника бігла широка стежка, посипана пісочком. Грядки перепліталися та губилися між групами чинар, лаврівки, парисів, тінистими альтанами або штучними печерами з вапняка та строкатого зліпняка. Статуети Ероса, німф та сатирів раз у раз виринали з поміж зеленого гілля, ніби боялися золотистої бані і високого хребта Вахернської церкви тому що імператори більшого жили у Магнаврі, Порфіреоні або Буколеоні, бошкарі фанатики патріаршого двора забули про віддалений Лахерн, який любила колись Теофано, а тепер Анна. Хто перейшов добре стережені ворота, які вели з церковної огради в палату, той опинявся, наче в старовинному елізіумі, де збереглися ще останки казкового світу класичної краси. І ось за плечима чорного ристя наче за полум'яними безоднями флягітону та за тихою течією лети, розвернувся зразок цього забутого раю. У Володимира підіймалися груди, ніби при їзді верхи безмежними степами по Дніпров'я. Якесь чудове повітря повіяло цілющим струменем. Ось тут знаходив він вимріяну волю людини, втілену у творах мистецтва за плечима чорноризої облуди. Роман і Анастас відступили, бо гадали, що Володимир бажає залишитись сам один із своїми гадками, і вони не помилилися. Вони заховалися за густі кущі жасмину, які закривали собою таємний вхід у сад в лахерну, і стежили пильно, чи доріжками від церкви або палати не йдуть люди. У саду не було ні живої душі. І не щувся володар Сходу Європи, як дух його полетів у незнану країну вимріяного щастя. Стояв, сидів і роздумував довго, поки його думки не розвіяла жива постать. Перед ним, вийшовши з поза групи старовинних різьб, стояла дівчина. Синя, золотом ткана тоніка обіймала чудові форми молодого, наче з рожевого мармуру, витисаного тіла. Із під чорних, гладко вузол зав'язаних кіст та темних, мов крива, крука брів, гляділи очі. Легесенький серпанок обгортав голову та шию дівчини. Один кінець спливав зліва вздовж тіла, другий підтримувала піднесена права рука, оголена вище ліктя. У відкритих устах блищали двома рядами перлів непорочно білі зуби. З усієї постаті бив маєстат свідомої себе краси, не холодної, не недоступної, а палкої, земної, хоча високої та світлої як чар Афродити. І ось